U našim prethodnim emisijama govorili smo o važnosti poznavanja Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena i uzvišenih svojstava, koliko je to bitno u našem životu, koliko je to bitno za našu vjeru. Zatim smo govorili o koristima, blagodatima, vrijednostima poznavanja Allahu i subhanahu wa ta'ala imena. Ne samo dakle da je to važno, da moramo poznavati već time od Allaha subhanahu wa ta'ala dobivamo i brojne koristi, brojne blagodati. Da bismo poznavali Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa imena, da bismo ih spoznali kako treba, da bismo ih razumjeli kako treba, potrebno je da se podučimo određenim pravilima, pravilima razumijevanja i subhanahu wa ta'ala lijepih imena. Pravila, dakle, koja moramo poznavati kako, na koji način da bismo se i upoznali sa Allahom subhanahu wa ta'ala lijepim imenom, na ispravan način ga shvatili i dakle ono što tražimo, ono čemu težimo, da spoznamo neko Allahu subhanahu wa ta'ala ime, da doživimo određene koristi, jeli blagodati tog imena, poznavanja tog imena, e, moramo dakle poznavati i ova pravila. Pa u ovoj našoj emisiji za Allahovu dozvolu govorimo dakle o tim pravilima spoznavanja jeli i upoznavanja i razumijevanja Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena. Tih pravila je nekoliko, nećemo mnogo dužiti i nećemo mnogo zamarati, ali zasigurno trebali bismo što je god moguće više svoga vremena posvetiti ovom govoru, ovakvom govoru, jer je dakle to i takako bitno za našu, za našu vjeru. Od ovih pravila, njihovog svaćanja, učenja, poznavanja, kasnije, dakle, ovisi i naše poznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je to, dakle, mnogo bitno. Pa jedno od pravila u poznavanju i razumijevanju Allaha subhanahu wa ta'ala lijepih imena i njegovih uzvišenih svojstava jeste da su sva Allaha subhanahu wa ta'ala imena lijepa. Allah subhanahu wa ta'ala ima najljepša imena. Dakle, jedno od pravila u razumijevanju Allaha i subhanahu wa ta'ala imena jeste da su sva Allahova subhanahu wa ta'ala imena lijepa najljepša, dostižu vrhunac u svojoj ljepoti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Araf وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا Allahu pripadaju lijepa imena, pa ga dozivajte njima. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje jasno za sebe kaže da njemu pripadaju lijepa imena. I kada se vratimo na određena pravila iz tefsira i arapskog jezika, vidimo ovdje da kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa lillahi, wa lillahi. Dakle, imamo ovdje lam wa lillahi, wa li Allah, jeli, valillahi, kada se spoji, tako se čita. Ovaj lam u arapskom jeziku ima značenje istihkaka, dostojnosti. Dakle, samo je Allah dostan lijepih imena. Doslovan prijevod i bolji prijevod bi bio samo je Allah dostan lijepih imena, pa ga zato samo njega dozivajte njima. Samo ta imena pripisujte Allahu subhanahu wa ta'la. Walillahi l asmaul husna. Valillahi l-esma'ul husna samo Allahu pripadaju lijepa imena, pa ga dozivajte njima. Dakle, sva Allahova subhanahu wa ta'ala imena su lijepa i ona dostižu vrhunac svoje ljepote i iz njih proizilaze svojstva proizilaze osobine Allaha subhanahu wa ta'ala koja su koje su također je jeli e, na svom vrhuncu u kojima nema nimalo nimalo manjkavosti. Sva Allaha subhanahu wa ta'ala imena su lijepa po svome izrazu, po svome značenju, kao i po rezultatima, koristima za onoga koji vjeruje u njih. Dakle, Allahova lijepa imena kada ih čujemo, kada samo čujemo ime, ona su lijepa po svome izrazu. Kada se upoznamo sa značenjem, uz Allahovu dozvolu što je cilj ovih naših emisija, kada završimo sa ovim određenim uvodom, ovim određenim pravilima, da onda govorimo o Allahovim subhanu wa ta'ala lijepim imenima zasebno svako ime da spominjemo i da govorimo o njegovom značenju, koristima, blagodatima, koje ćemo uz Allahu dozvolu osjetiti nakon što se upoznamo, upoznamo s njima. Pa dakle, samo kada čujemo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime, vidimo da je ono lijepo, lijepog je izraza. Kada se upoznamo sa njegovim značenjem pogotovo, a također kada se upoznamo sa koristima, kakav uticaj, kakav trag to Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime treba da ostaje na mene, na tebe, na sve nas, koje koristi doživljavamo poznavajući to Allahovo subhanahu wa ta'ala lijepo ime. Tako, na primjer, Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Hayy, živi, jedno je dakle od Allahu subhanahu wa ta'ala lijepih imena. I ono, ovo ime, govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, govori o njegovom potpunom životu. U njegovom životu nema, ama baš ni malo manjkavosti. Allah subhanahu wa ta'ala je živi, njemu nije prethodilo nepostojanje, niti će mu doći nestanak. Allah subhanahu wa ta'ala nije stvoren, niti će ga nestati. Nije postao, niti će ga nestati. Allah subhanahu wa ta'ala je od uvijek i za uvijek. Njegovom životu nije prethodilo nepostojanje, niti će doći smrt, kao što je to slučaj sa svim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, dakle, ova osobina i ovo ime svojstveno je samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Njega je dostan samo Allah subhanahu wa ta'ala. Zato Allah Jalla Vala i kaže وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُتْ I ti se osloni na onoga koji je vječno živi i koji nikada neće umrijeti. Čovjek se u određenim svojim potrebama oslanja na ovoga, na onoga, taj sutra umre, ovaj prekustra umre, oboli, ne može da ispuni njegove zahtjeve. Međutim, onaj koji je vječno živi koji nikada neće umrijeti, na njega se treba oslanjati. Pogotovo dakle u njegovim rukama, u njegovim rukama je sve. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o svome potpunom životu, la ta'khuduhu sinatun wala nawm. Njega ne obuzima ni san ni drijemeš. Niti drijemeš, niti san. Allah subhanahu wa ta'ala njega ne slada umor, niti san, niti drijemeš, kao što je slučaj sa svim drugim, sa svim njegovim stvorenjima. Allah subhanahu wa ta'ala je od uvijek za uvijek, sve zna, sve čuje, sve vidi, sve moćan je, zbog toga vjernik treba da moli samo Allaha subhanahu wa ta'ala, da se obraća samo Allahu subhanahu wa ta'ala, da doziva samo Allaha subhanahu wa ta'ala, da ova imena pripisuje samo njemu Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wala je taj koji poznaje gaib, taj koji poznaje budućnost, taj koji dobro zna šta je dobro za nas, zato dakle trebamo se obraćati samo njemu, oslanjati se samo na njega, nadati se samo njemu, pribjegavati samo njemu i slično. Drugi primjer od Allahu subhanahu wa ta'ala lijepih imena je Al-Alim, onaj koji je sveznajući. Ovo ime opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala, to je njegovo lijepo ime, opisuje njegovo sveobuhvatno znanje. El Alim jeste onaj koji je sveznajući. Allah subhanahu wa ta'ala sve zna. Prije nego li smo došli na ovaj svijet, Allah subhanahu wa ta'ala znao je o nama kakvi ćemo biti. Allah subhanahu wa ta'ala naprotiv prije nego li je stvorio nebesa i zemlju, Naprotiv, prije 50.000 godina, nego li je stvorio nebesa i zemlju, znao je kakvi ćemo biti. Znao je šta će se desiti. Allah subhanahu wa ta'ala sve zna. Ništa se ne desi na ovom dunjaluku bez njegovog znanja. Nijedan list sa grane ne opadne, a da Allah subhanahu wa ta'ala ne zna za njega. Allah subhanahu wa ta'ala sve zna za njega. Kada se govori o ovom sveobuhvatnom znanju, u akajskim knjigama, u knjigama vjerovanja, spominje se, kada se govori o ovom sveobuhatnom znanju, spominje se pa se kaže da Allah subhanahu wa ta'ala zna ono što ne postoji, da postoji kakvo bi bilo. Allah subhanahu wa ta'ala znanje je sveobuhatno. Njegovom tom znanju nije prethodilo neznanje, niti će doći zaborav. Niti će doći zaborav, kao što je slučaj sa svima drugima. Zato je ovog imena dostojan samo Allah subhanahu wa ta'ala i zato samo ovo ime treba pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala nikome drugom. Allah subhanahu wa ta'ala jedini savršen i samo je on dostojan ovakvih savršenih imena i savršenih osobina. Pa kaže Jalla Vala, la yadillu rabbi wa la yansa, moj gospodar ne zaboravlja niti zapostavlja niti zapostavlja, niti zaboravlja. Kaže, vosija robbi kulle šej in ilma. Moj gospodar sve svojim znanjem obuhvata. Ovo se, ovo se dakle spominju riječi vjerovjesnika, poslanika o Allahu subhanahu wa ta'ala. Opisuju svoga gospodara, Allah je te riječi spomenuo u Kur'an i Kerimu. Pa kaže, vosija robbi kulle šej in ilma. Moj gospodar sa svojim znanjem sve obuhvata. Sve obuhvata. Dakle, ništa mu nije nepoznato. Zatim, dakle, prvo Allahu subhanahu wa ta'ala, e, prvo pravilo u raspoznavanju, shvatanju Allahu subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste da su Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa, e, da su Allahova imena sva lijepa. Allahu subhanahu wa ta'ala imena su sva lijepa i niko nije dostojan takvih lijepih imena. Zatim drugo pravilo, sva Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena jesu od njega, On se tim imenima nazvao, spomenuo ih u knjizi Kur'an i Kerimu, ili je tim imenima nazvao njega njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. To spomenuto u sunnetu vjerodostojnom hadisu poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, Allahova imena jesu samo ona imena kojima se on, Allah subhanahu wa ta'ala, nazvao i kojima ga je nazvao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi, alaihi ve sellem. Dakle, ono što nalazimo u Kur'anu <clears throat> ili vjerodostojnim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Stoga, mi se trebamo dobro čuvati kako, na koji način dozivamo Allaha subhanahu wa ta'ala, kojim imenima dozivamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kod nas mnogo u narodima e, postoje određeni izrazi kada kažu za Allaha subhanahu wa ta'ala, ne spominje se nigdje u Kur'an i Kerimu ili vjerodostojnom hadisu takvo ime takvo ime, je li slično. Zato dakle treba Allaha subhanahu wa ta'ala nazivati, opisivati samo na onakav način kako se on uzvišeni opisao i nazvao u Kur'anu Kerimu ili ga je nazvao i opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam u vjerodostojnom hadisu. Dakle, opet, ovo ovome se treba podučavati, međutim zavrijeđuje ovo je najbitnije znanje u našoj vjeri i od njega ovisi u dobroj, dobroj mjeri naša vjera. Dakle, nije nam dozvoljeno da svoga gospodara mi opisujemo kako mi hoćemo. Mi nazivamo kako mi hoćemo. Zašto? Zato što je to od gajba. Zato što je to od nevidljivih stvari. Jer Allah subhanahu wa ta'ala lijepa imena opisuju Allaha. Mi Allaha ne vidimo. Niko na dunjaluku ne može da vidi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne, ne znamo za Allaha subhanahu wa ta'ala osobine osim putem Kur'ana i sunneta. Zato ne možemo od sebe sa svojim manjkavim razumima da opisujemo Allaha subhanahu wa ta'ala, da nazivamo Allaha subhanahu wa ta'ala ovim milionim imenom, već dakle, kada je riječ o gajbu, kada je riječ o onome što ne vidimo, ono što ne čujemo, ono što ne možemo ni jednim od svojih čula da dokučimo, tada se vraćamo na Kur'an i sunnet. Tada se vraćamo na Kur'an i sunnet. Svakako i u drugim stvarima se vraćamo na Kur'an i sunnet, ali dakle, pogotovo u pitanjima gajba. Ne može čovjek da govori od sebe kada je riječ o Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovim lijepim imenima, njegovim uzvišenim svojstvima, vraćamo se na Kur'an i sunnet. Što je Allah spomenuo u Kur'anu, prihvatamo. Što je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam spomenuo u vjerodostojnom hadisu, prihvatamo. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je objavio Kur'an, poslao svoga poslanika sallallahu alihi wasallam i za njegova života pred samu njegovu smrt upotpunio vjeru. Što je bilo potrebno za nas, Allah subhanahu wa ta'ala je objavio poslanik sallallahu alaihi wasallam sve dostavio i obejanio, pojednostavio, pojasnio, tako dakle ono što je spomenuto u Kur'anu i vjerodostanom hadisu, to nam je zasigurno dovoljno i u tome je spas. Zatim, zašto ne možemo sami od sebe govoriti o Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima? Zato jer je naš ljudski um manjkav i ne možemo spoznati Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako to Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas, zahtijeva od nas, zato jeli, trebamo se vratiti na Kur'an i sunnet. <clears throat> I također, zašto se trebamo vraćati na Kur'an i sunnet? Zašto ne smijemo govoriti od sebe o Allahu subhanahu wa ta'ala? Zato što je govor o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja. A znanje jeste ono što se nalazi u Kur'anu i sunnetu. Kao što je rekao Ibn Al-Qaim rahimahullahu ta'ala u svojoj inuniji, dakle kasidi, koja se završava, svaki stih se završava, a ima ih preko 5800 stihova, svaki stih se završava na, sa harfom nun. Zato je nazvana kod običnog naroda, jeli, kao nunija. Pa kaže, el ilmu kala Allahu wa kala Rasuluhu, kale sahabetuhum ulil irfani, mel ilmu nasbuke lil hilafi sefahetun bejna Rasuli wa bejna qavli fulani. Znanje je ono što kaže Allah i što kaže Allahov poslanik i što kažu ashabi tumačeći šta je rekao Allah i Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam jer su oni bili svjedoci objave Kur'ana i pojašnjavanje Kur'ana od strane Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam nije znanje da se prihvatiš riječi nekoga tamo drugog a da se ostaviš riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam nije znanje već je to ludost već je to glupost da se slijedi neko drugi i da se sluša neko drugi, a ne slušaju se riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dakle, znanje jeste ono što se nalazi u Kur'anu i sunnetu. A nama nije dozvoljeno da govorimo o Allahu, Allahovoj vjeri bez znanja. Dakle, dozvoljeno nam je da govorimo samo ukoliko poznajemo Kur'an, kur'anske ajete i hadis sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla wa'ala govor o njemu, njegove vjeri njegovim imenima, njegovim svojstvima, spominje kao najveći grih. U Kur'an i Kerimu, Allah subhanahu wa ta'ala govor o njemu i njegove vjere, njegovim imenima, njegovim svojstvima, prije svega, opisivanju njega bez znanja, spominje kao najveći grijeh. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 33. ajtu sure Al-A'raf قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Reci, o Muhammede, posebno dostavi. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam trebao je da dostavi cijeli Kur'an i dostavio ga je. Međutim, Oni kuranski ajeti koji otpočinju sa kul, reci, te ajete je posebno trebao dostaviti i u tim ajetima zasigurno nalazi se posebna poruka. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala kako stoji u prijevodu značenja ovoga 33. ajeta sure Al-Araf, reci o Muhammede, doista moj gospodar zabranjuje, strogo zabranjuje, čini haramom, strogo zabranjuje da se čini razvrat, blud, nemoral i javni i tajni. Zabranjuje grijeh, zabranjuje neopravdanu primjenu sile, zabranjuje nasilje, zunum, nepravdu, zabranjuje da mu pripisujete druga, zabranjuje širk, da mu pripisujete druga, da mu smatrate nekoga ravnim o čijoj dozvoljenosti on nije objavio nikakav dokaz, da je to dozvoljeno, Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio nikakav dokaz, zato to ne činite i zatim kaže i zabranjuje da o Allahu govorite ono što ne znate zabranjuje da o Allahu govorite ono što ne znate. Veliki islamski učenjak, islamski autoritet Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala u svom vrijednom dijelu I'lam al-Muwaqqin, prvom tomu na 39. stranici komentariše ovaj ajet. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u spomenutom 33. ajetu sure Al-Araf spomenu određene grijehe. Dakle nije spomenuo sve grijehe, ali je spomenuo određene grijehe i te određene grijehe, tih pet grijeha poredao je od najlakšeg do najtežeg, od najlakšeg do najtežeg. Pa kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala da je ovdje najteži grijeh. Spomenuti, među ovim spomenutim grijesima najteži grijeh jeste govor o Allahu bez znanja. Kaže, to je govor o njemu, njegovim imenima, njegovim svojstvima, njegovoj vjeri, njegovom šarijetu i sl. Jer onaj koji bude govorio o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja, onaj koji bude opisivao Allaha subhanahu wa ta'ala kako on bude htio, Onaj koji ne upozna svoga gospodara kroz Kur'an i sunnet, taj će mu prije ili kasnije nekoga smatrati ravnim. Taj će mu pripisati druga. Taj će osobine koje on pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala neminovno pripisati nekome drugom. Pa će nakon toga činiti nepravdu. Kada čini najveću nepravdu, kada čini širk, Allahu subhanahu wa ta'ala smatra nekoga ravnim, zar da ne čini drugima nepravdu, Allah dželle vala je rekao u suri Luqman inna shirka la zulmun azim. Doista je širk najveća nepravda. Pa ako učini Allahu subhanahu wa taala nepravdu, onda će zasigurno učiniti i drugima. Ako je učinio širk, onda će učiniti svaki drugi grije. Onda će činiti i razvrat, i tajni, i javni. Zato dobro se treba čuvati govora prije svega o Allahu, Allahu imenima, Allahu i svojstvima bez znanja. Treba se vratiti na Kur'an i na vjerodostojan Hadis. Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i kroz Kur'an i sunnet govoriti o Allahu i govoriti o Allahovoj vjeri. Dakle, jedno od pravila u razumijevanju, spoznavanju Allaha i subhanahu wa ta'ala lijepih imena i uzvišenih svojstva jeste da Allahova imena jesu samo ona imena koja je on spomenuo u Kur'anu ili koja je spomenuo njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam u sunnetu. Zatim, Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije slično. Sljedeće pravilo u razumijevanju Allahovih imena jeste da Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije slično. Kao što je rekao Jalla Vala u suri, u suri Šura, lejse ke mitlihi šej, vohu vas samiju l-besir. Lejse ke mislihi šeun, vohu samiju besir, ništa nije slično njemu, ništa nije kao on, on je onaj koji sve čuje i sve vidi. Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji sve čuje i sve vidi. Dakle, lijepih imena, tih najljepših imena i tih uzvišenih svojstava dostojan je jedino Allah subhanahu wa ta'ala, niko drugi. Da se kaže da neko drugi sve čuje, često se kod na, Kod nas u narodu zna reći, pa ti sve znaš. Sve zna jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Ti sve čuješ, do tebe sve mora doći. Sve čuje jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Do Allaha subhanahu wa ta'ala sve dolazi. Nema nikoga na dunjaluku da može sve da čuje. Da može sve da vidi. Jeste, čovjek čuje. Čovjek vidi. Međutim, čovjek ne može da vidi kroz ovaj plafon. Ne može da vidi šta se nalazi gore iznad toga vidi do određene udaljenosti, ne može dalje. Čuje do određene udaljenosti, ne može dalje. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala sve vidi. Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje. Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije skriveno. Allah subhanahu wa ta'ala da li se jedan obratio ili svi mi. Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje naše glasove i zna šta svako od nas u istom momentu traži od njega. To ne može niko od stvorenja. To ne može niko od stvorenja da razabere kada bi mu se obratilo stotinu ljudi u jedan glas nekome jeli, od stvorenja, ona ne bi moglo da razabere šta koji govori i šta traži od njega. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala to može. I Allah subhanahu wa ta'ala jedini taj koji može. I on jedini zaslužuje ovo lijepo ime es onaj koji sve čuje. El-Alim onaj koji sve zna. Dakle, Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije slično. I takvim imenima ne smije se niko nazivati. Niko takvim osobinama se ne smije opisivati. Kaže Imam Šafja, rahimahullahu ta'ala, vjerujem u Allaha i sve ono što je došlo od Allaha onako kako to Allah hoće. Onako kako to Allah hoće. I vjerujem u Allahog poslanika, alihi salatu wasalam, i sve ono što je došlo od Allahog poslanika, sallallahu alihi wasalam, onako kako to on hoće. Dakle, ova lijepa imena, I ova uzvišena svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala razumijevamo onako kako to Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Kako nam je on pojasnio u Kur'anu i kako nam je pojasnio njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sellem vjerodostojnim hadisima. Niko drugi nije dostojan takvih imena. Kaže imam Ahmed rahimahullahu ta'ala za hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Vjerodostojne hadise, Allah se spušta na ovo dunjalučko nebo. Allah će se vidjeti na sudnjem danu. Kaže Imam Ahmed i slični hadisi, mi vjerujemo u njih. Mi vjerujemo u te hadise, smatramo ih istinitim, ne ulazimo u kakvoću, niti ih odbacujemo. Ne odbacujemo hadise jer su hadisi vjerodostani. Ne ulazimo u kakvoću, kako se Allah spušta kako će se Allah vidjeti na sudnjem danu. Ne ulazimo u kakvoću. Znamo, kaže Imam Ahmed, da sve što je došlo od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da je istina, pa zbog toga ništa od toga ne odbacujemo, međutim ne opisujemo Allaha subhanahu wa ta'ala, jeli, osim onako kako se on samo pisao. Ne opisujemo ga, jeli, od sebe, ne opisujemo ga, pa da kažemo, na'udhu billahi ta'ala, da Allah sačuva takvog govora, da je Allah subhanahu wa ta'ala poput neko od stvorenja i slično. Lejseke mislihi šeji. Njemu ništa nije ravno, njemu ništa nije slično, ništa nije kao on. Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, kaže Allahova svojstva, Allahove osobine razlikuju se od svojstava osobina stvorenja. Njegovo znanje nije kao naše znanje, njegova moć nije kao naša moć, njegov vid nije kao naš vid, njegov sluh nije kao naš sluh, njegov govor nije kao naš govor. Kaže Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala, onaj koji opiše Allaha subhanahu wa ta'ala s nekom od osobina stvorenja, onaj koji opiše Allaha subhanahu wa ta'ala s nekom od osobina stvorenja, taj je počinio nevjerstvo taj je počinio nevjerstvo. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje se samo onako kako se on opisao u Kur'anu i kako ga je opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa u vjerodostanom hadisu i njemu ništa nije slično. Nikom od stvorenja nije sličan. I jedno od pravila u razumijevanju, raspoznavanju Allaho i subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste da su Allahova imena neograničena njihov broj poznaje jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Niko od nas, od stvorenja, ne može reći Allah ima toliko imena, samo ima toliko imena i nema više. Ne. Već broj tih Allahovi subhanahu wa ta'ala imena je neograničen. Jeste došli u hadisu Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam doista kod Allaha postoji 99 imena kojih nauči, spozna, razumije, obožava Allaha subhanahu wa ta'ala njima, taj će ući u džennet. Međutim, ovdje u hadisu se ne kaže da Allah ima samo tih 99 imena. Ne, već se želi ukazati da kod Allaha subhanahu wa ta'ala postoji mnogo imena, ali 99 imena ima posebnih kojih nauči, razumije, spozna, primjeni u praksu, taj će zasigurno ući u džennet. Kao dokaz da su Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa imena, neograničena, nema im broja, Nama nije poznat taj broj, poznat je samo Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste poznata dova, dova za brige i tuge u kojoj se spominje da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sellem rekao Es'eluke bi kulli ismin huvelek, semmejte bihi nefsek, au enzeltehu fi kitabik, au allamtehu ahadan min khalqik, au istathrte bihi fi ilmi l'gajbi indek. Molim te sa svakim tvojim imenom. Molim te, gospodaru, sa svakim tvojim imenom, kojim si sebe nazvao, ili si ga spomenuo o svojoj knjizi, ili si ga podučio o nekoga od svojih stvorenja. Tim imenom podučio si nekoga od, svojih, od svojih stvorenja, poslanika, pa su nas oni obavijestili, ili si ga zadržao kod sebe, poznatog samo tebi. Pa dakle, ove riječi, ili si ga zadržao u gajbu, poznatom samo tebi, u gajbu, nama, nedokučivom, nepoznatom, ove riječi, dakle, ova dova, ova, ove riječi u dovi ukazuju da kod Allaha subhanahu wa ta'ala ima imena, njegovih lijepih imena koje zna jedino on, koje je on ostavio za sebe i poznaje samo on ta imena, dok mi ne poznajemo. Međutim, ono što nam je poznato iz Kur'ana i sunneta, dakle, to treba da potvrdimo Allahu subhanahu wa ta'ala, da kažemo da su sva ta imena lijepa, jer ih je Allah spomenuo u Kur'anu, kao najljepša imena, spomenuo ih Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem u vjerodostojnom hadisu, ta imena pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala, nikome drugom, jer niko nije sličan Allahu subhanahu wa ta'ala i ta jeli, imena su posebno lijepa i u svome izrazu, i u svome značenju, i u svojim plodovima, i u svojim, i u svojim koristima iz tih svih imena koje Allah spomenuo u Kur'an i Kerimu ili njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam u hadisu možemo izvući Allahu je subhanahu wa ta'ala uzvišene jeli, osobine njegova svojstva. Allahu subhanahu wa ta'ala molim da nam podari bereketa u ovim našim emisijama, da se okoristimo, da upoznamo svoga gospodara što je god moguće više da mu se približimo jer doista onaj koji upozna svoga gospodara onako kako se ono opisao, taj će zavoljati svoga gospodara. Onaj koji zavoli Allaha subhanahu wa ta'ala, onda će se odazivati njegovim riječima, njegovim naredbama i njegovim zabranama. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni, vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallillahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا خالقنا الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب